նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Ռուսաստանի հետ 100 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագրի շրջանակներում Հայաստանի զենքի մատակարարումը ընթացքի մեջ է։ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ փակուղի է մտցնում հակամարտության խաղակարգավորումը։ Մեկնարկել է համահայկական 8-րդ կրթական խորհրդաժողովը։ Արևշատում վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում։ Տիգրանակերտում յուրահատուկ կարասային գերեզման է հայտնաբերվել։ Արցախում ամուսնությունների թիվը նվազել է։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Ազատ հայերենի կուսակցության նախաձեռնությամբ Քաշաթաղի շրջենտրոն Բերձոր քաղաքի խաղաղության հրապարակում երեք կազմակերպվել է խաղաղ հանրահավաք։ Մասնակցում էին Ազատ հայերենի կուսակցության նախագահ Արայիկ Քարությունյանը, ազգային ժողովի հայերենի խմբակցության անդամներ, Քաշաթաղի կուսակցական ակտիվի ներկայացուցիչներ։ Ելույթներով հանդես են եկել մի խումբ քաշաթաղցիներ, ովքեր իրենց խոսքում դատապարտել են զիջողական հայտարարությունները։ Նրանք խիստ վտանգավոր են որակել պարտվողական տրամադրությունների սերմանումը, բարբերաբար հողեր հանձնելու վերաբերյալ կեցվածքը, որպես խաղաղության հասնելու միակ եւ ճշմարիտ ճանապարհ ներկայացնելու միտումները։ Հանրահավաքին ելույթով հանդես եկել Կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Նա խստորեն դատապարտել է միակողմանի զիջումների մասին տրամադրությունները, նշելով, որ դեռևս վարչապետության տարիներին հրաապարակավ դատապարտել եւ անընդունելի է համարել մադրիդյան սկզբունքները։ Ռայիկ Հարությունյանը կոչով դիմել է ողջ հայությանը աջակցելու Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանների զարգացմանը, շեշտելով, որ տնտեսապես եւ ժողովրդագրորեն ուժեղ Արցախը պատրաստ է լինելու դիմագրավել ցանկացած մարտահրավերի։ Հանրահավաքի վերջում քաշաթաղցիները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որը ընթերցել է շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտյուշ Մխիթարյանը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Մենք ազատագրված տարածքի բնակիչներս վճռականորեն հայտարարում ենք, որ մենք ենք այս հողի տերերը եւ միայն մենք իրավունք ունենք որոշելու այս տարածքների հետագա ճակատագիրը։ Իսկ այդ որոշումը մեր կողմից կայացվել ու հաստատվել է վաղուց։ Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում ապրող մեր բոլոր հայրենակիցներին կոչ ենք անում միանալ մեր հայտարարությանը եւ մերժել տարածքների զիջման ցանկացած փորձ։ Մենք առավել քան ամուր ենք կանգնած այս հողի վրա։ Մենք ենք տերը մեր երկրի։ Մեր անվերապահ աջակցությունն ենք հայտնում Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ներկայիս իշխանությունների կից վարվող քաղաքականությանը մասնավորապես նշվել է հայտարարությունում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը վստահեցնում է, որ Ռուսաստանի հետ 100 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագրի շրջանակներում Հայաստանին ձենքի մատակարարման գործընթացը չի դադարել։ Այս մասին նա ասել է Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում լրագրողների հետ զրույցում։ Դավիթ Տոնոյանը նաև շեշտել է, որ Հայաստանը զենք է ձեռքբերում ոչ միայն ՀԱՊԿ անդամ, այլ նաև այլ երկրներից։ Նախարարը մանրամասները փոխանցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Ֆոմինի հետ ունեցած զրույցից։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը եւ Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարը քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական հարցեր։ Ռուսաստանը վրիպել է, նման հայտարարություն չպետք է աներ։ Լրագրողների հետ զրույցում նման դիտարկում է արել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական զարգացումների վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարություններին։ Իմանալով ռուսական դիվանագիտության հնարավորությունները, ես գալիս եմ այն եզրակացության, որ նրանց թյուրիմացության մեջ են գցել շնորհիվ իրենց դեսպանության ոչ ճշգրիտ ու հավասարակշռված ինֆորմացիայի ասել է նա այդտեղ նաև տեսնելով որոշ շրջանակների կողմից այդ թվում հայկական շահարկումներ դա շատ վտանգավոր է Այստեղ փոխադարձ շահերն են գործում եւ Հայաստանի անհրաժեշտությունը Ռուսաստանին գրեթե սիմետրիկ է հակառակին։ Ռուսաստանը կորցրեց Հայաստանը, կկորցնի հարավային Կովկասը, ասել է նա նշելով, որ Ռուսաստանը դրան չի գնա։ Հայաստանում անհրաժեշտ է աշխատել հակառուսական տրամադրությունների դեմ։ Այսպիսի կարծիք է հայտել Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կան հակառուսական տրամադրություններ եւ լոբբի։ Դրան պետք է վարժվել եւ դրա դեմ պետք է աշխատել։ Սա քաղաքական իրողության բաղկացուցիչ մասն է, նշել է քաղաքագետը։ Հավասարը հավասարի հետ հարաբերությունների կառուցման անհրաժեշտության մասին գործընկերների մեկնաբանություններին ի պատասխան Իսկանդարյանը նշել է, որ հավասար երկրներ չեն լինում։ Գվատեմալայի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում Գվատեմալան հաշվի է առնում, որ դա հարևան Սալվադորը չէ։ Հայերը եւս հասկանում են, թե ինչ է Ռուսաստանը։ Հարաբերություններում հարկավոր է առաջնորդվել ոչ թե գեղեցիկ բառերով, այլ իրականությամբ, ասել է քաղաքագետը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ փակուղի է մտցնում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, շարունակելով կոշտացնել հռետորաբանությունը եւ սպառնալիքներ ուղղելով Հայաստանին։ Բաքվի շրջանի Լոկբատան բնակավայրում բնակարանների նորամուտի արարողության ընթացքում Ալիևը քաղաքացիների հետ զրույցում կրկին հանդես է եկել Հայաստանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու եւ մի շարք այլ նմանատիպ ամպագորգոր իրականությունից կատարված հայտարարություններով։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը շարունակի զբաղվել բանակցությունների ձգձգմամբ, մենք կշարունակենք մեր մեկուսացնող քաղաքականությունը օգտագործելով բոլոր միջոցները, հայտարարել է Ալիևը։ Պատմության մեջ բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ պատերազմը աշխարհում սկսվել է խելագարության պատճառով։ Եվ եթե Բաքուն վերսկսի պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում, ապա դա խելագարություն կլինի։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Ազատ Աշակյանը։ Նրա կարծիքով, եթե Բաքուն վերսկսի ռազմական գործողությունները, ապա դա կործանարար հետևանքներ կունենա եւ հատկապես այն հայտարարություններից հետո, որոնք արվել են Եվրոպայում, Եվրասիական տնտեսական միությունում եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Եթե պատերազմ սկսվի, ապա Ադրբեջանը կկործնի Նախիջևանը, քանի որ Բաքուն Հայաստանի հետ պատերազմի համար բավարար ռազմական ներուժ չունի եւ Հայաստանը իր դաշնակիցների հետ միասին հաղթանակ կտանի այս պատերազմում, նշել է Արշակյանը։ Երևանի Արնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում իր աշխատանքն է սկսել համահայկական 8-րդ կրթական խորհրդաժողովը, որին մասնակցում են Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի 24 երկրների 120 ներկայացուցիչներ բացմանը ողջույնի ուղերձը հղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բացման խոսքով հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Նախարարի խոսքով խորհրդաժողովի քարորիա աշխատանքի արդյունքում մշակված բանաձևը պետք է արտացոլի այն հիմնական նողությունները, որոնց իրագործմամբ հնարավոր կլինի լուծել Սփյուռքի կրթության ոլորտում արգա հիմնախնդիրները եւ ստեղծել կայուն համագործակցության միջավայր։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը իր ելույթում ընդգծել է, որ Հայաստանում եւ Սփյուռքում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձություն ուղղակիորեն անդրադառնում է Արցախի վրա։ Հետևաբար յուրաքանչյուր խոսք պետք է մեծ պատասխանատվությամբ արտաբերել, հիշելով, որ թշնամու նշանառության տակ են գտնվում Արցախի երեխաները։ Արցախի դպրոցներում սովորողները պետք է ունենան համոզմունք, որ երբևէ առուցախի առարկա չի դառնա այն հողը, որի վրա իրենք ապրում են, նշել է Արցախի նախարարը։ Հայ դպրոցականի համար գոնը մեկ անգամ Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծած Արցախյան դպրոցում ամառասում լինելը կարող է շատ ավելի ազդեցիկ եւ ճակատագրական լինել, քան թե մի ամբողջ դասագրքի յուրացումը։ Եթե Սփյուռքի համար հայկական դպրոցը եւ հայացի ուսուցումը հայապահպանության գլխավոր նպատակ ունի, ապա Արցախում հայկական դպրոցը ներառում է նաև Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգության ապահովման բաղադրիչը։ Ադրբեջանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով տեղակայված Արցախյան գյուղերի դպրոցները գրեթե նույն դերակատարությունը ունեն, ինչ մեր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները։ Ահա թե ինչու կողքության ոլորտի որևէ բարեփոխում, որը թելադրված է ժամանակի պահանջով, Հնարավոր չէ կիրառել Արցախյան դպրոցների նկատմամբ առանց այդ առանձնահատկությունները այդ հանգամանքը հաշվի առնելու։ Հավելենք, որ համահայկական կրթական 8-րդ խորհրդաժողովի աշխատանքները կամփոփվեն օգոստոսի 6-ին։ Խորհրդաժողովը ամփոփվելու է Վանաձևի ընդունմամբ, որը առաջիկա երկու տարիներին ուղղորդիչ կլինի Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության համար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հադրութի շրջանի հարավային սահմանամերձ Արևշատ գյուղը 1991 թվականի մայիսին հակառակորդի կողմից բռնազավթվել եւ լրիվ ավերվել է։ Վերջին տարիներին համայնքում վերականգնողական զգալի աշխատանքներ են իրականացվել։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Բռնագաղթի հետևանքով գյուղի ստեղանվել 310 բնակիչ, ավերվել 100 բնակելի տուն անասնապահական շենքեր, հիմնատակ շարքից 105 կիլոմետր երկարությամբ էլեկտրական գծեր, 4 կիլոմետր հասնող ջրատարներ, առևտրի 1 օբյեկտ, դպրոցական 1 շենք, ակումբի բուժկետի շենքեր։ 1994 թվականի հրադադարից հետո գյուղը նորից է վերականգնում եւ շենանում։ Պետության եւ հողանալների միջոցով գյուղում կառուցվել են բնակելի տներ, բուժկետի եւ գյուղապետարանի շենք, դպրոցական նոր շենք։ Աշխատանքները իրականացվել արտադրական ենթակառուցվածքների օբյեկտների կառուցման ուղղությամբ։ Փորվել արտեզյան ջրհոր, կառուցվել է գյուղի ներքին ջրատար ցանցը։ Գյուղը լրիվ ամբողջությամբ էլեկտրաֆիկացվել է։ Բնակչությունը օգտվում է ինտերնետ կապից։ Աշխատանքները իրականացում գյուղամիջյան փողոցների բարեկարգման եւ լուսավորության ուղղությամբ։ 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում տնտեսների թիվը 61 էր, բնակչության թիվը 208 մարդ։ Գյուղում 0-ից 5 տարեկան 27 երեխա կա։ Համայնքում գործում է հիմնական դպրոց, որտեղ սովորում են 36 աշակերտ, որոնց ուսուցմամբ զբաղված են 16 ուսուցիչներ։ Գյուղի բուժական մանկաբարձական կետը ապահովում է բնակչության առաջնահերթ բժշկական սպասարկումը։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ 2018 թվականի բերքի տակ կատարվել է 70 հեկտար ցանք, ստացվել 90 տոննա բերք։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 15 ցենտներ։ Համայնքի որոշակի աշխատանքները կատարում նաեւ անասնապահության զարգացման եւ անասնապահական մթերքների արտադրության ուղղությամբ։ Սոցիալական մի շարք հարցեր հրադադարից հետո լուծում է ստացել։ Համայնքում լուծում պահանջող խնդիրներ դերևս կան, որոնք վերաբերում են բնակարանների շինարարությանը, հանդիսների տան կառուցմանը, փողոցների բարեկարգմանը, արեշատի Շիրակից դուրս եկող ճանապարհի վերանորոգմանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Տիգրանակերտում հնագիտական գտածոները շարունակում են զարմացնել իրենց բազմազանությամբ։ Արցախի հնագիտական աշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը նշել է, որ դեռ 2010-2012 թվականներին Տիգրանակերտում հայտնաբերվել են մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարի յուրահատուկ կարասային գերեզմաններ։ Այս տարի որոշվել է շարունակել կարասային գերեզմանների պեղումները, ինչից հետաքրքիր արդյունքներ են ստացվել։ Պետրոսյանի խոսքով դրանցում հայտնաբերվել են ապակուց, արծաթից, պղնձից եւ այլ նյութերից զարդեր, ականջողեր, մատանիներ եւ այլն։ Հետաքրքիր գտածոներից կարելի է համարել կարասային գերեզմանը, որտեղ տղամարդը եւ կինը միասին են թաղվել։ Նմանատիպ համատեղ գերեզմանները բավական հազվադեպ երևույթ են։ Սովորաբար կարասներում մեկ մարդ է թաղված եղել։ Հնագիտական արշավախմբի ղեկավարը տեղեկացրել է, որ կնոջ վրա շատ հետաքրքիր զարդեր կային։ Մինչ օրս Տիգրանակերտում հայտնաբերվել են 6 հնագույն կարասային գերեզմաններ։ Փորձագետը տեղեկացրել է, որ նման գերեզմանները բնորոշ են հայկական լեռնաշխարհին եւ տարածված էին նախաքրիստոնեական դարաշրջանում։ Ընթացիկ տարվա հունվար հուլիս ամիսներին Արցախում գրանցվել է 418 ամուսնություն։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ամուսնությունների թիվը նվազել է 49-ով։ Ամենաշատ ամուսնությունները գրանցվել են Ստեփանակերտում 169, նախորդ տարվա 186-ի փոխարեն, իսկ շրջաններից Մարտակերտում 52, 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածի 59-ի դիմաց։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։